Assalamu alaikum. Imam čas da najavim našeg vrata večeras Bilala Bosnića. Obraća nam se znači predavanjem na temu muslimani jučer, nas i sutra. Znači, ako bude pitanje posle predavanja, možete ili napisati ili postaviti, može ismeno postaviti se, pa će vrat Bilala odgovoriti ako bude.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 Njega hvalimo subhanahu wa ta'ala I molimo ga Jelle wa'ala da nam pokaže istinu istinom, da je slijedimo i da nam razotkrije laž pa da je sve čuvamo. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem najbolje stvorenje koje je zemljom hodilo, najboljeg rasula među poslanicima, najboljeg muža među muževima, najboljeg vojskovođu među vojskovođama, najboljeg muđahida među muđahidima, najboljeg imama među imamina, imamima, najboljeg muttaqije među muttaqijama, za koga Allah tabareke wa ta'ala kaže وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ I ti si, o Muhammede, na najvećim stepenima morala. A on, sallallahu alaihi ve selleme, za sebe kaže إِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّنَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ A ja sam poslan da u potpunim poštovanje, da u potpunim moral, da u potpunim čut kod ljudi. A zatim, draga moja braćo, neka je salavat na sve one koji budu slijedili ovaj put na kome je bio Mustafa sallallahu alaihi ve selleme do sudnjega dana. Muslimani, juče, danas, sutra. Ovo je tema o kojoj se može puno govoriti i mora se puno govoriti. Ako kažemo muslimani uče, svak se divi i diči sa svojom historijom. A nema sumnje da muslimani, umet Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, ima sa čime da se ponosi bejnel umem, pred svim ostalim ummetima. Mi imamo zlatnu historiju. Mi imamo čistu historiju kao sunce. Mi imamo kompletne generacije koje su bile u globalu. Ako bi išli procentualno, znači preko 90 i nešto posto, svi dobri a ustavsko pravilo kaže en nadiru la hukme lehu, a pojedinim stvarima nema propisa, znači na pojedincima se ne pravi pravilo. Zavisite jedno društvo u kome je živio Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Moraš traga, traga, traga, traga, traga, pa da nađeš nekoga. Ha, da ne klanjaš, šta mislite? Nema takvog. Nego možda da nađeš nekoga ko nije stigo na početni tekbir. Ili ko je zbog opravdani razloga bolestan na putu, nije u džema došao. A nema govora da ćeš naći čovjeka koji za sebe kaže da slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a da je dole u pitanje namaz, Zamislite te jučerašnje muslimane koji su živjeli po ovoj knjigi i ostavili nama zlatnu historiju koja treba da bude ispisana zlatnim slovima koja je puna primjera a zamislite kako bi se keahiri volili nasmijeti i naći negdje slabu tačku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem ili toj prvoj generaciji pa zamislite onda te civilizacije u to doba Perziju i Bizantiju koji su bili kao danas Amerika i, i Zapad da ne kažem Amerika i Rusija Zamisli koliko su te civilizacije u dunjavskom pogledu u to doba bile napredne. Ali je Islam i ta mala skupina i za kratko vrijeme to polo ostrvo arapsko ostavilo bez teksta. Znači jedno društvo muslimansko u to doba ostavlja civilizacije bez teksta. I oni govore, nahnu qavmun, a'azzan Allahu bil islam, mi smo narod, koga je Allah učinio ponosnim sa islamom. Kada je jebtagi l'izzete li gajrihi edenna Allah, pa ko bude tražio ponos, mimo islama, u nečem drugom, nekoj drugoj ideologiji, Danas kažu, evo, živimo u vremenu, kaže, mi glasamo za nove poslanike, mi muslimani ne trebamo glasati za poslanike, mi imamo poslanika, ovo koga ne treba glasati više. On je poslan od Allaha te bareke o ta'ala. Moramo ga prihvati ili ga negirati. Muslimani ga prihvaćaju, a drugi ga negiraju. Mi smo narod koga je Allah počastio islamom. Pa ko bude tražio ponos u nečem drugom mimo islama, ponizit će ga Allah Đelešanom. Muslimani juče, draga moja braćo, koji su bili između tako dvije jake civilizacije, primjer morala, za kratko vrijeme, samo što su obukli od dijelo Islama. Primjer ponosa i samo pozitivan primjer. I o kojem god segmentu bi govorili, vidjeli bi da bi jednostavno sami sebe tim primjerima osvježili i došli do jednog velikog zaključka da nije džaba Allah Đerlešanu koji je objavio prvenstveno toj generaciji Kur'an. A taj Kur'an je uputa do sudnjega dana svim ostalima. Zašto je onda Allah kazao kuntum hajre ummetim uhržet li nas? Vi ste najbolji ummet, vi ste najbolji narod, koji se s ljudima pomiješao, koji se pojavio među ljudima, među tim civilizacijama. Zbog čega su ti ljudi bili najbolji? Kad tada nisu Arapi znali šta je perzijski čilim. A kamoli keramika, a kamoli neke druge, neka druga dostignuća, Kako da ti ljudi onda, onda budu predvodnici svi ostali? Pa lako, kada se islam stavi u prvi plan, onda Allah Đemlešanu uzdiže ljude. A kada se islam stavi samo u drugi plan, a da ne govorimo da se isključi potpuno, ili stavi tamo negdje u poziciju hobija. Da se onda doživljava, da se onda doživljava poniženje. Vi ste najbolji narod koji se pojavio. Zbog čega? Zato što je ta zajednica i ti muslimani imali ono što čovjeka čini naprednim i uzdiže se s tim epitetima, a to je te murune bil ma'ruf, wa tenheune anil munka, wa tu'minune billah. Zato što vi naređujete dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha Đelešanu. Mi znamo da je, kad kada redamo stvari, da je prvo vjera u Allaha Đelešanu, a onda naređivanje dobra odvraćanje od zla. Ali ovo je tako zvani tako zvano znači skretanje pažnje na, na bitnost naređivanja dobra, a odrašanje od zla. To je znači vazifa. Ili to je segment Ako se jedna zajednica okupi oko ovoga segmenta, mora biti uzdignuta iznad ostalih. I zato Allah Đelešanu kada opisiva vjernike i kako je Allah uzdiže, kaže jerfe illahu ladina amanu minkum. Allah uzdiže one među vama koji povjeruju. Čim si povjeruo, odmah te Allah uzdigne iz onih čumuraša u neke nurli lica i ljude oko kojih se diže prašina, Jerfe illahu ladina amenu minku, val ladina utu da il, darađat. A onima kojima još bude datum to znanje, pored vjere, da znaju i drugima tu blagodat protumačiti, onda su oni još na darađatima, na stepenima uzdignuti za dostavi. I zato su muslimani shvatili da Allah Đelešanuhu ovu knjigu je objavio kao dostur kao ustav. I ona mora biti vodilja u svim porama života. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض Allah kada opisila druge, one nevjernike, ehlu kitabije, kaže, hoćete li jedan dio knjige povjerovati, a drugi dio knjige ostavljati? Znači, mi sada analiziramo muslimane juče. Zašto su oni bili napredni? tako jednostavna definicija i tako jednostavan odgovor zato što su se oni čvrsto držali za ovu knjigu razumjeli je i uzeli da ona bude vodilja u svim porama života interesantno u svim porama života. Jer ovo je kompletirana knjiga koja ne može doći zabluda ni od ozgo ni od ozdo. Allahov govor. Allah govori ljudima naš gospodar koji nas je stvorio. Pa kao što ne možemo Allahu zamjeriti kako nas je stvorio i moramo samo da ga veličamo i slavimo i zahvaljujemo i da kažemo u dobi gospodaru ahsin huluki ahsin ahlaki kema ah-, ahsanta huluki uljepšaj moj moj moral, moj čud kao što si uljepšao moj oblik i zato Kur'an govori da je Allah Đelešanu stvorio čovjeka u najljepšem obliku وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي ahseni takvim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem takvimu, obliku. To se podrazumijeva ako se drži knjigi. Ako ostavi knjigu, ثم رددناه اسفل السافلين vratit ćemo ga u najgori oblik. Pa insan može da bude naj lepše Allahovo stvorenje, a može da ode ispod nivoa noja. Skoro meni prilazi jedan stari čovjek i kaže, dobro su ono rekao, ja sam, kaže, mislio da je mamerat najgluplja životinja. Četres godina sam ja, kaže, tako mislio. Ali kaže, ti spomenu nekog noja. Neko nije noj, nego nojevi. Ljudi mogu biti gori od nojeva, ne od jednog noja. I to Koran tvrdi. Ulaike kel en'am belhum avol. Oni su kao nojevi. A vi znate da je noj dokazano najgluplja životinja. A insan može biti na nivou noja isti džemat, a može biti belhum abal, otići ispod noja, ako ostari Kur'an. I zato je poslanik Ali Salatu Oselam toj najboljoj generaciji, koja se zove zlatna generacija, analiziraš grupno, samo se diviš. Jer Kur'an za njih kaže grupno, Rabi Allahu anhum wa radu anhum. Allah sa njima zadovoljan, a oni Allahom zadovoljni. Analiziraš pojedinačno ili podijeliš taj ummet u nekoliko grupa ili u dvije skupine muhađene starije, pa vidiš onda kako je Allah ističe. Pa ako onda ideš pojedinačno, vidiš kako Allah Đelešanuhu spominje Ebu Bekra, kako je on sa poslanikom alaih salatu wasalam iz huma fil gar dok oni budeše u pećini iz kala li sahibihi la tahzan inna Allahe ma'ana kada mu kaže poslanik alaih salatu wasalam Ebu Bekre ne tuguj, ne boj se la tahzan, ne tuguj Allah je s nama pa taj Umar radijallahu ta'ala anhu koji je dobio lakab nadimak Faruk, čovjek koji rastavlja istinu od laži. Pohvalio je Allah Tebareke u ta'ala. Zbog čega? I njima kaže poslanik ali salatu wassalam. Ili Allah Đelešanu kaže našem poslaniku koji je imam te zajednice. kaže istakim kema umirt i tani kako ti je naređeno ovaj ajet u suri Hud kada je objavljen draga braća i cijene sestre odma je 20 tlaka se pojavilo bijeli u bradi poslanika ali salatu wasalam i odma da oni pitaju šta te to Ma šejebeke ja Rasulullah, šta te to osvijedi o Allahu poslaniče? I nas vidimo ljude, pobijelio ko kreć. Nije kuću još napravio, drugi ga prestigli u tome. Ne ide mu Dunjalu kako je on, ko onima pored Rine tamo, što su one velike vile popravili. Ne ide mu tako. Drugim riječima, naopako nasađen musliman. Znate kad motiku ili sjekiru naopako nasadiš, nakopaš se čitav dan, samo onako požuljeva. Nisi plaho krompira. Jer u dunjalučkim stvarima trebaš gledat ko ima manje od tebe. Pa da se smiriš, ne da, da, izgub, da, da, da moramo stalno slatke vode srce te zabolilo zato što ne daš taj tempo stići. Jer kad ti vidiš šta ti imaš, a šta drugi nemaju, ti kažeš, alhamdulillah, kad ti budeš analizirao da ima možda o 6 milijardi ljudi na Dunjaluku, najmenje 3 milijarde koji bicikla nikako nemaju čovječ, nikako bicikla, bez badala, nakon, bez kočnica, nema nikako dva točka. A ti imaš nekakvog mojadina, kesa, golfa, I ti kažeš onda, alhamdulillah, Poslanik kada je salatu wasalam kaže, tako je došao sahil džamija, kaže kada čovjek ustane, čovjek koji ostvane, u sigurnosti i zdravlju, ima hrane za kutu jeumin, ima hrane koliko dva obraka, dorčak i večer. Kao da mu je sav dunjaluk dat i on postao vlasnik njega. To ne bogatiji čovjek na svijetu. kada pavetno čovjek racionalno razmišlja. A ako hoćeš da budeš pravilno nasađen, onda trebaš se natjecati da kažeš Ebu Bekr i ja, doćemo mi do tebe, samo da završimo s Ebu Bekrom, a ne možemo nikad završiti. Jer to je zlato. To su zlatne generacije koje su ostavile ovo čovječanstvo bez teksta. To Dolazi obični vojnik Rustemu da nas pošalješ čovjeka pametan, ima napisno da je pametan i oni ga odrade. Kupe ga za semenin kalile. Za malo para ga kupe. Sad mu neku lagu, stavuje mu lagu u usta i on misli da on 3,2 ono mlijeko troši. Najgušći, ako je to najgušći. Nekoga zavaro, lažu mu dao. A taba koji ne zna možda gdje se Perzija u geografiji nalazi na karti, ali ga ne može Rustem zbuniti nikako. I zato je Allah Đelešanu uzdigao takvu generaciju, zato što se crsto držala Kur'ana. Nije Kur'an učila mrtvima kao mi danas. Danas me zove mladić jedan i kaže, možeš misliti absurdan. Moj kaže, babo, a brada, maša Allah, tedali kusur. Na ovakvoj kiši ošao na mezanuk i postavio klupu, stolicu i uči svom babi Jasinu. Da ne govorimo sad može li to, ne može li to, ima, ima li razmimo ilaženje i mi je slično. Ali taj čovjek i takve pojave u globalu, znači ne razumiju cilj znanja Kur'ana. Pa u samoj suri Asin Allah Đelešanu kaže li uzire men kana hajje. Kur'an je da upomene živog. Znači, Kur'an je za koga? Za mrtve, jel? da žive u osnovi cilj objave Kur'ana Kur nije Allah nam objavio knjigu i či vam neko umre, vi odma pod Musa, pošto ništa u glavi nemate od Kur'ana i na mezaruke. Pa smo mi od Bajrama napravili dane plaća i prolijevanje suza i ljubavi prema šehidima. Ti ljudi su svatili bit objave ovog Kur'ana in hada al qur'an yahdi lillati hiya aqwam ovaj kur'an on upućuje onome što je najjače ovaj kur'an vodi jedini jedinom ispravnom putu pa su tu ashabi shvatili shvatili su da Allah dželle šanu ovom knjigu uzdiže narode pa su se čvrsto ufatili ovoga užeta I Allah je uzdigao. I zato Kur'an kaže وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Svi. Znači, nema izuzetka. Ufatite se za ovu knjigu, svi čvrsto. Svi, čitav žema, čitava zajednica. Mefhumul muhalefe. Ako se ne ufatite svi, znači ne budete svi živjeli po Kur'anu i ne bude jedno društvo živjelo po Koranu, onda će se desiti tafarruk. Razvimo ilaženje, razilaženje, podijeljenost. O čemu ćemo kasnije? Ova prva generacija je, znači, shvatila i uzela ovaj Kur'an kao dostur, kao ustav, vodilju. I zato Allah Đelešanu kada opisiva Kur'an, kaže šehru Ramadana ledi unzile fihi l-Quran. Mjesec Ramazan, kaže, u njemu je spušten Kur'an. Huden li nasi, vodeji nasi min huda wal furqan. Vi znate da Kur'an ima puno svojih imena. Ovdje mu Allah daje tri imena, a ima puno Kur'an svojih imena. Allah kada govori da će sačuvati Kur'an, kaže, inna nahnu nezelna zikra, va inna lehu la hafifun. Mi smo pustili zikr. Znači, ime Kur'ana je zikr. Va inna lehu la hafifun. I mi ćemo ga čuvati. Ovdje kaže mjesec Ramazan u kom je se objavljuje Kur'an. Hudan li nas, on je uputa ljudima. Vobeji nas. I jasni, zna, jasan znak min al huda wal furqan. I on je rastavljač. Znači, furkan je Kur'an. On rastavlja i kaže, ovo ti je pravi put, a ovo je zabluda. Pa su uzeli za taj Kur'an, sproveli ga u svom životu. I zato jedne prilike kada je upitana Aisha radijallahu ta'ala anha o ahlaku poslanika, ali salatu wassalamu, Kaže, on je bio Kur'an koji zemljom vodi. I zato su ashabi, poslani kada je salatu wasalam, živjeli po Kur'anu. I rješavali sve probleme po Kur'anu. I zato je Allah Đelešanu uzdigao i u njih se upiralo prstom kao narod I oni su, znači, sa ovim Kur'anom izbavili ljude iz braka na svijetu. Iz teskovije dunjaluka, prostranstva dunjaluka i ahireta. Iz situacije obožavanja ljudi kao što danas imamo obožavanje gospodara ljudi. I zato Allah Đelešanu kada opisiva one ljude koji se drže Kur'ana i upute Allah je dao da su i njihova lica nurli وَأَنَّ الَّذِينَ بِيَبَّتْ وُجُوهُهُمْ A oni čija su lica blistava. Od čega su blistava? Od Kur'ana, od upute, od abdesta, od Islama, koji preporađa čovjeka. To su nosioci islama. To su jučerašnji muslimani koji su imali prirodna svačanja i ostali u prirodi, rodili se u prirodi i ostali u prirodi do kraja svoga života. Nisu dozvolili da izađe iz svoje prirodnosti, jer su znali šta se može, šta ih čeka, a to je hizil dunja, čeka i poniženje na dunjavu kako ostave Kur'an. A na ono ovom svijetu bolna, bolna patnja. I tako su blagostanje napravili. Zamislite, braćo, društvo u kome sjede ljudi koji imaju vize za žene. A da se na tim ljudima ne može ništa promijenuti, primijetiti da su se oni nešto ponijeli. Danas čovjek ima dvije marke u džepu, ne može sa njim priča. Ne može sa njim nikako pričati. Dvije marke ima u džepu. Ima malo bolji telefon, o, moraš, se kod njega ja, uzeti termin. Zavisite Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ašaremu, Albu Beširin, te se torca kojima je obećan džennet ili ostali ashabi kojima je pojedinačno viza sa nebesa stizala. Ne šengenska, evo mi čekamo. Kad će nam u Evropu da zvog? Pa mi smo u Evropi, ako ne znamo geografiju. Nego kad će nam u te ružne običaje da zvog da i mi uđemo, da legalno možemo ići u druženje, a nam ovi ili a nam ovi. Ali sa menima ništa nije primijetilo i dalje punom normu. Ali se Radanović u neko ponidio Anamo, jer on jugoslovenski nekakav stan, on kaže, druže, već u lopat. Nije samo za, žava, za, za seljaka, nije samo žvaka na koji i, i toljaga. Crkni budalo kad si naumio, tako je crkniš. Ušao si u historiju s lopatom a mogao si ući u historiju s ponosom. Pa je to bila generacija koja je se držala Kur'ana, pored toga što ima vize za džennet, nikakva promjena kod se ne dešava, oni punom po formom i normom obožavaju Allaha Đelešanu i samo grabije što više dobra i ostavljaju ljude bez tekstara. I zato ima jedno, tako se napravi društvo i zajednicu, da je sultan malo posla imao. Kada bi ti analizirao čitave te tri generacije poslaničko doba, pa tabinsko doba, doba pa tabi tabinsko doba, koje je pohvalio poslanik, ali se vas u oslam kaže, hajnu, koruni, karni, najbolje vrijeme, ili stanje, ovo moje stanje, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ A zatim ono koje dolazi, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ Znači tabini, tabi, tabini. Kad bi sada analizirao koliko je tu bilo krivični prijava ili sudski presuda, koliko se tu ljudi ogriješili od ovaj zakon, od pravedni sud iz ovoga zakona na nas čovjek dođe na sud kaže pravedni sude osjećam se krivim pa jesi iskriven se u svakom pogledu i onaj kod sudi i ti si kriv i on je kriv i zato je kod pravo i pravo kad treba pravo pravo idi pravo a kad je pravo da Allah sačuva. Zato, draga moja braćo, to društvo, kažem, ostavilo je svijet bez teksta. Zato što je živjelo po ovoj knjigi. I zato kaže poslanik, ali salatu od salam, držite se moga sunneta, to je, znači, držite se ovoga, ovoga puta. I sunneta pravednih halifa, Kole Hulefaj Rašidina. Abdu Aliha bin Nevađir. I tako se čvrsto držite. Kao da ste to kutnjacima zagrzni. I čuvajte se novotarija. Znači ono što može da skrene ljude iz ovoga blagostanja. Jer je kaže svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi, vodi u vatru. Još ćemo ostati minut, dva kod ove prve ili jučerašnje društva. Da se još naslađujemo ovim lijepim primjerima, a onda ćemo se tješiti ovim da Allah sačuva ili Allah sanamet stanja u kome se mi danas nalazimo. Znači, tako su društvo napravili Da ima jedno pravilo u fiku koje se zove sukutu sahabe. Šute ashabi. Znači, nemaju potrebe, malo prije smo govorili kada bi analizirali, malo ćeš naći krivični prijava i prekršaja, blagostanje vlada, malo sultan ima posla, ljudi bogobojazni, dječak, Kaže mu poslanik kada alaih salatu wasalam Ibn Abbasu, ittaqilla hajsa ma kun, boj se Allaha če god budeš. Ihfad illa jahfadk, čuvaj Allaha, Allah će te čuvat. Majka kaže čerki, donali mlijeka, donali vode na mlijeko, ne vidite halifa muslimana Omer. Ali kaže, majko, ako me ne vidi Omer, vidi me Omerov gospodar, A Omer tamam u obilazku ne da prikuplja ko će za njega ponovo i njemu mandat obnoviti, nego ko će potrebe kakve imati i da on malo vidi šta narod o njemu misli. A ne Amerikanac i Englez. Jel dobro služi i robuje drugima. Pa kad je Omer čuo ovu djevojku kako kako ona se boji Allaha Đelešanu, zabilježuje, veli, ova će mlada, nekom je treba. Ova će cura, nekom mladožanju treba. Pa trebala njegovom sinu. Pa znate koga je rodila ova majka, ova djevojka? Rodila ona Ibn Abdu Aziza. To pravedna, pravednog imama koga su tražili da ga izvedu, da ga proglasi halifom, on se sakrio oko lopov što sakriva. Ne mogu ga u Damasku naći. I nađu ga, i dovuku ga, i na Mindaru u medijsku džami. I on kad je pogledao šta ljudima, šta ima ljudi pred sebom, i ko, za koliko će on ljudi odgovarati pred Allahom Đelešanuhu, i šta će sad sa njim biti, sve će njega Allah pitati, odmah progovorio Kur'anom. Opet Kur'anom, ne, obećavo, ko što danas obećavaju, والله إذا solomim minber je rekao Inna Allahe je'muru bil adl Allah naređuje da se pravedno postupa Vol ihsan i da se dobro čisto čini Zil kurba, prvo oni najbližnjim vol vol jenha anil fahšaj munkeru وينهى عن الفحشاء na allakum يعظكم Pa تذكرون A zabranjuje. razlaz, griješenje i neprijateljstvo. Mi vas upozoravamo, hoćete li se opamijetiti? Znači, biva, ako, ako već ja moram da vas vodim, nema kod mene po bavi po stričajima. Mora da bude apsolutna pravda, a ona dolazi iz Korana i Sunneta. Imaju prioriteti u dobročinstvu. Ti meni glumiš kako mene uvažavaš na svog babu, svaki dan s nulom nožiš. Pa ako hoćeš da znaš koliko vrijediš, pitaj svoj komšiluk. To je dobročinstvo prioritetno, pa onda dalje. Pa je napravio, draga moja braća, tako blagostanje. Da je Allah dao beričeta da je jedno zrno pšenice bilo kao danas zrno graha. Danas kombaj čita da radi, ja nađe, to ono ja ne nađe. Rodilo kada je dobro, malo je tuklo, kaže, iz nebesa, iz zemlje, gromovi, kiše. Kazne vidimo svaki dan, dolazi. Nije džaba Kur'an kazao ولو أن أهل القرية آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Ako bi narod vjerovao kako treba i bio pokupojasan, Allah bi dao beričeta iz nebesa i zemlje. Nije nikome imao način zekijata da ne danas, umet sam može ama zekijatu uzeti, može 5%. Sve to kukara i bijeda. Zato je ni Allah uzdigao, to su jučerašnji muslimani koji su se ove knjige držali, pa je Allah uzdigao. I zato je Selem govorio, Allah uzdiže narode s ovom knjigom i ponižava s ovom knjigom. Omen araba an zikri, fa inne lehu ma'iše banka. Ako ostupi od Kur'ana, evo nas danas, česmo mi. Kaže, ko ostupi od Kur'ana, njemu je ponižen život, tjesan život. Evo, pravi peticiju među ljudima, samo odhukuju. Pa šta je? Svega ima, zemu, u čilinima, svemu u keramiki. Znači, više, samo ptičijeg mlijeka možeš da unese u kućop ima mjesta. Ali traži štrik miskin, hoće subio za sobici. Zašto? Zato što ovaj gornji dio neće paradajza i paprike, neće pečenja, neće, znači, ove hrane koja izlazi iz zemlji, hoće hrane koja dolazi sa nebesa, hoće Kur'ana Hoće nura od Allaha tebareke wa ta'ala. Pa današnji muslimani ili muslimani danas, draga moja braćo, ne traže, znači, u pogledu klasični ibadeta hranu iz Kur'ana. A kamo li da su Kur'an uzeli kao vodilju u svom životu? Pa se tamo današnji muslimani riješili komunizma koji negira vjeru totalitetu. Ali upali u drugi mrak koji se zove narod sudi. Sad hukmu li ša'at. Sud pripada narodu, ne uzubila. Pa može li narod stvorca i udahnuti dušu? Može li narod da se petlja u smiru noći i dana? u spuštanje kiše, u davanje na takje. Pa kako to da priznajemo da Allah stvara, a ne negiramo Allahu da Allah sudi, da je On sudija i On je najpravedniji sudija. Allah nikome neće nepravdu nanijeti. A najpravedniji, a ne može biti pravedan, ako želi da uspostavi pravdu, ne može biti pravedan. Pravedan. ako po svojoj tintare sudi. Jer je Allah objavio Kur'an koji je sud. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَبَيْتِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا I negira iman Allah Đelešanu onome ko misli da može po nečemu drugom sudu, osim Kur'anu i sunnetu. Tako mi tvoj gospodara. Oni neće vjernici biti. dok tebe za sudiju sporojima svojim ne prihvati. Znači tebe, poslaniće, sa uputom koju si dobio s Kur'anom, Sumna la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. I kada im ti u Allahu poslani će presudi, što jeste Kur'an i Sunna kad presudi, nema onda prijekora u njihovim prsima. Nema te gobe ni malo. Jeste naši čovjek kada izašao iz sudnice, sudila mu branka, ili hajra, ne može biti hajra da sudi nikako, ne može biti samo šerira. Ne šerija, nego šerira. Suprotno od, od one koja je čestita. Zloglasna. Jeste li izašli, iz, vidjeli da neko izašao iz sudice, rekao, e, meni je presuđeno, baš mi ovo godi. Nego ako je potlatio, izađe i kaže, ali Ali, dok židov izlazi iz sudice u kojoj sudi šarijat, islam, zamislite židov i halifa muslimana pred kadijom šurehom. Slago židov da je musliman, da je Alija ukrio od njega pancije. Alija, halifa muslimana, danas ne možeš tvrditi ni za onoga što mete cestu da ne bi mahnuo osim pojedinci. A kamo li onda ljudi koji su ovom ili onome sektoru će se do para može? Ako nema, sult, ako nema takvaluka, sultan tu je daleko od toga, pa takav čin Ali radijallahu ta'ala anhu ostavlja židova bez teksta i prima islam zbog toga zbog te pravednosti. Hoću da kažem, draga moja braće, sine, sestre, današnji muslimani su daleko od Kur'ana. I ovo stanje u kome živimo, koje je samo, znači, crna hronika u svakom pogledu, Zahar al ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس زبلادو نريد ان كوبلو ان مورو زبوغون ذا شو su ljudi uradili I danas kada vidiš neko dobro koje je tako u malom obimu, obraduješ se. Kod ashaba, ono smo zaboravili objasniti, bio su kutu sahabe. Šute ashabi, znači dobra situacija, nema potrebe galan. Sve ide svojim tokom, jer ljudi se držali za Kur'an. I vidjet ćeš ako neko od ashaba ustaje i kritikuje, znači vanredno stanje, neko primijetio grijeh, A danas mi svi šutimo, ali epidemija grijeha vlada u svakom pogledu. Ljudi obožavaju nešto drugo mimo Allaha Đelešanu. Organizacije humane koje se brine šta će sa pašarima, čukama, čuke kaže bez doma, treba rješavati pitanje čuka koje po putajima hodaju i pitanje groblja za čuke. I počele se i dženaze kvalja čukama. Još onaj koji treba da kvalja upita od čega rahmetlija bolovo. Zato što se to može nešto ubrati. Sva nam vjera postala trgovina došao čovjek i ovaj rekao u uglednoj porodci ste bogati, trebalo li za vašeg rahmetliju nešto pruž da on u džennet uđe. Pa i dobio jedne godine na tu caku. Došao druge godine, oni nešto bili baš, nisu dobri sa kešom bili, kažu, pa i ove godine treba se nešto dati da rahmetlija što bolje u džennetu, što, da mu što bolje u džennetu bude pa se čovjek prisjetio pa rekao što je morao izlaz tako mu nije tamo bilo dobro. Ove godine nemamo mi para za, za te namjere. Ako ga jedno osmjestio prošle godine u džennet mi platili, pusti ga sad više. Ne može izlazi od tuda, ne može mi svake godine plaćati. E, uopće čovjek shvatio da je to cirkus. Znači, mi uvodimo i izvodimo, kako platiš uvodimo u džennet, ako ne platiš odmah ide u brzak, ide u džehennem ide u gajja, ide u pravalije džahennama. Znači, današnja, današnji umet, draga moja braćo, je skupina, znači, bojice, o kojoj je rekao poslanik, ali salatu wassalam, okupit će se, kako bideš ima Mahmed, jebu dalu, i drugi sa ispravnog lanca prinosila sa. Okupit će se oko vas narodi. Zad nije tako danas. Evo, za nije krvava drina bila. Eno, sad je mutna i opet nakon toga će biti, pošto smo mi mutni, mutna drina, nakon toga, nakon žute boje, ponovo dolazi krvava boja. Da nas Allah toga sačuva. Ali, izazivanjem Allahove sržbe dolazi kazna. Izazivanjem Allahove milosti dolazi blagostanje. Nema premine u Allahovom sistemu. Okupit će se, kaže, narodi oko vas kao što se kaže, gladni okupi oko sopri. nas sad progovorši, nis mahali glavom kao, aj pričajte, mi ćemo, jer govor da nam je jasno. Oni odmah kažu, a min kiletina jeume idin, ja Rasulullah. Jer to zbog naše, malobroj, naše malobrojnosti toga dana. Kaže, ne, više toga dana biti kefir, puno vas će biti. Evo ima tada moraš čovjeku koji se deklariše da je musliman, kada smo živ bio, kako to ti tvrdiš da si musliman? Pa kaže, ja sam musliman. Ja imam čisto srce. Vjerovatno je kluče si onda čista, pošto sam čuo srce da je čisto, vjerovatno ti je jesna dobra, vjerovatno si bubreti dobri, ali ćeš nam to morati sve, znači, dokazati rengenski. Ali ja kaže, ne klanjam, a ja sam veći musliman od tebe. Maša Allah, na vagu, na metar, kako to? Jer kaže, ja imam čisto srce. Pa jedeš li ti srcem, Allah ti se smilovo. Vidimo mi da kaška nije u srcu, nego je ili u ljevici, pošto ne zna da treba šest desnicom, Voziš li auto srcem ili se patio volano bo dvima rukama? Ideš li ti u haramo srcem ili noge te odvukuše tvoje ili u halal? Moraš nam dokazati da ti je čisto srce. Znači ljudi hoće da kažu da su muslimani bez namaza. Bez temeljni načela islama. oponašamo nevjernike da se mikroskopi više kvare ovi digitalni i oni više ne mogu otkriti. Moraš mikroskopom pogledati ko je musliman, a ko nije. I dalje ljudi tvrde, obmanuti su. Zato što im je neko rekao, ova knjiga to je za mrtve, a vi ćete živjeti po nekoj drugoj, Darwinovoj, Titinoj, Stalinovoj, ovom novom nekakvom šetarskom poredku. Vi morate biti velike demokrate, a ne velike muslimane. I na najmjeru ruku vi morate biti sekularisti. Vjera je caru carevo, a Bogu Božije. Vjera je u četiri zida džanije. Nakon toga i onda imamo ovo što imamo. Imali tamo generaciju koja je, koju Allah uzdigao za svi ostali. Najbolji narod koji se pojavio i mi takvi treba da budemo na sudnjega dana. Šta se to promijenilo? Knjiga ista. Još ukrašenija sada se Sada svaki musliman mushaf može u džepu da ima. A shadi su se borili da skupe sam Kur'an u jedan mushaf koji će biti kod halita ako će zatne. I nije niko imao potrebe i niko nije ovaj bio uskraćen od upute. I svi ljudi prirodno živjeli Danas svaka kuća i ona komunistička ima Kur'an. Kažu i ti to imao Kur'an. A to ne spašava jer će Kur'an biti dokaz za ljude protiv ljudi. Ali ljudi izgubljeni, poraženi, poniženi, današnji muslimani koji su narod za ismijavanje, Drugi nas uzima, uzmaju kao loš primjer, negativan primjer. Jedu nas kao što se gladni okupe oko sofre. Pa zbog čega? Ima nas puno, ali je to kvantitet. Ljubav prema Dunjaluku nema ispravnog odnosa prema ovoj vjeri. S druge strane, nema temeljnih načela ove vjere. Ne znamo više ni kako se ulazi u islam. A svaki dan izlazimo iz dina na ovaj ili onaj način svojim jezikom ili svojim postupcima ili svojim ružnim ubježenjima. Illa men rahim Allah, osim kome se Allah smilovao. To su današnji muslimani koji guraju naciju u prvi plan. Pa je bitno da se ti Arab i ja Arab i onda smo mi braća ili ova je Bošnjak i ona je Bošnjak pa smo mi bliži koji guraju druge zakone i ponosne se sa njima i smatraju da je Islam zastarjala vjera kao što je nena bila mlada pa ostarila više od njene mladosti plavo koristi nema misle da i ova vjera može zastariti i da ona nije uvijek taza. I imamo ljude koji se zovu muslimani, a bore se protiv muslimana. Izdaju muslimane na svim nivoima. Poližavaju se pred nevjednicima. Koji sebe zovu muslimanima, a i druge smatraju vjernicima samo što nisu muslimani po imenima. Pa ćemo naći da su i kršćani i židovi vjernici, samo nisu muslimani. Razgovaramo sa jednim katolikom i kažemo mu, a zašto baš nosite krst na vratovima? Pa kaže, zato što je Isus razapet na krstu. Jesi u to ubijeđen? Kaže, tako kažu naši očevi. Misli na sveštenike. Dobro da vam je Isus, kako vi tvrdili, ubijen pištoljom. Svi ti po jedna hanđar nosi na vratu pištolj. Razmišljajte o tome. ali oni su nazvani ola palin. Oni su u zabudi. Zašto? Zato kada bi pitao kršćana jasno pitanje, kako se zove Bog, rekao bi, moram ja malo ili do Vatikana, ili do Akademije nauka i umjetnosti, do Pavle Novog, pošto stari više ošao u džehennem, ne možemo se sa njim više dogovarati, da vidimo ko je Bog za ovu godinu, kako se zove, kako mu ime, A i muslimani koji se deklarišu kao muslimanima dođu na dženazu i umjesto da konstatuju evo nam je put i Kur'an nam je rekao ja i juhal ladina amanu takullaha haqqa tukati o vjenici bojte se Allaha istinskom bogobojatošu ولا illa wa وانتم muslimun. i ne bojte umrijeti svi kao pravi muslimani oni konstatuju sa dženazi kažu nik stop da nije vrati Ena kaj, sad će Kindija i trebamo klanjati Kindiju, a niko se od tada nije vratio. Znači, tako krupne riječi izlaze iz njihovi usta. Znači, ne vjeruju u gaj stvari. Ne vjeruju kako treba u Allaha Đaldešanu. Ne vjeruju u proživljenje kako treba. Imaju ružno mišljenje mnogo čemu o Allahu Tebareke wa Ta'ala. Ta A u ovome politi političkom smislu muslimani definitivno osim pojedinaca misle da islam ne smije nikako suditi. Da bi to bio zulub ljudima. Da nije tako. Sada muslimanima, džanijskim golubojima, kada kažeš mi smo Hizbullah iz Kur'ana, a ne Hizbullah iz Libana, kažu to je opasno. Ovi 46 partija što sada potroše 5 miliona na, na reklamiranje svojih plakata kako imaju svi socijalne zube ugrađene fine. To je kao ni strašno i opasno. I to će sigurno donijeti blagostanje. Ako pobjedi ovaj ekonomista, on će samo one tornjeve trati u svakoj općini. Če će muslimani moći tako soka da gledaju na dunjavuk. Ako pobjede, oni što su medrese pozavršavali, svi će ljudi proklanjati. Ako pobjede, t, t, ti nešto, bako onako, to će. I mi se danas, čude se ljudi kažu, je moguće da ti nećeš glasati? Jer braćo, svaka zabluda, ona pere ljudima mozgove. Kada je komunizam bio možda od intelektualaca sada se otjelo jedno 300 ljudi u čitovoj Bosni, koja se nije dala zaraziti s tim zabudama. Danas, ako kažeš ja sam za politiku, ali islamsku, u kojoj nema lažit, I ova knjiga ulazi u sve pore života. Ona je uputa, ona je usta. Ljudi, znači muslimani koji za sebe kažu su ha, muslimani prevodu muslimana kvadrat. Oni su ubijeđeni da je opasno živjeti po islamu, po Koranu, po šarijatu i da to nikako narod ne može razumjeti i da to bio zulom narodu. I da se nikako islamom i Kur'anom pravda ne može uspostaviti. I dalje se zovu muslimani. I dalje treba se boriti za dopunjavanje i otpunjavanje nekih zakona. I dalje se treba, znači, baviti da jedni žive, budu paraziti, a drugi robuju i budu novokomponovani robovi. Kako će biti blagostanje da ti moljakaš ljude da te oni zaberu? A naša vjera kaže, ko traži vlast, ne dajte mu je. Zato što arabska poslovica kaže, sejdu kaumin hadimuhum. Uglednik u jednom narodu je njihov sluga. Budi dobročinitelj narodu. Nikad neš mora reći ja sam ovdje glavni. Narod će kazati ti si glavni. Imam je došao od riječ emam. Uvijek naprijed taj hođa. Nema on. Nema on. On nema istoreno komadno mjesto. To nije istoreno. To je pogrešno kazano. Ima li gdje da IKM u neprijateljskoj zoni tamo? Nego IKM je negdje u zabijeti tamo gdje ne može ja to skoro uđe doći a ti ovaj, naprijed obični vojniče. To je hal današnji muslimana. Znači, muslimani danas, draga moja braćo, i opet i ovi džanijski golubovi, znate kako se mi bazno razimo? Da nam je što bolje prostirati sa islamom. Hoćemo da živimo od islama, za islam živjeti. Šta to znači? Krevedi mi, molim te, ko su kad ne, moram 12 rodilaca znači da objasnim onome narodu koji ne razumije šta treba da mi donesu da napravimo ogradu. Kako se to živi za islam? Da ja datne Marku za islam? Pa je to, je to normalno? Danas ljudi koji se zovu džanijski golubovi hoće da žive od islama. Kaže tamo u jednoj susjednoj novo formiranoj državi čovjek bio ovčar na šar planini, nije znao ništa od dina, imao puno ovaca, jedan dan mu se nešto smekša srce, veli idem ja po potražiti rotini da zakonjem jednu ovcu i podijelim nekome, ali kaže traži ja koji je dobar vijednik. Jer kada je pukara, nije džaba pukara, nešto tu dešava. Ali ako je već pukara i dobar vjernik, onda ga Allah iskušava. Pa jadnik pošao, pomahali, nema nigde nikoga svi ljudi u džami. A on ne zna potret džamijska vrata. I on nekako na vrata, onakvog sav krvav, nož u rukama. Ne zna se, ne zna ni terminologiju, ne zna kako sad da se, da se obrati i kaže ko je ovde najpobožniji. Kad ga je vođa vidio s Mindere, čuje krvav, nosi nož, on je janje, to duše ostavio pred, da, da ne ide ona krv dalje pred, pred džamijom. Hoća se prepo za sebe, Žemat se prepoz za sebe, kaže, ođe, ja smog da platim s ovim žematom. Vidi ko ovdje živi za islam. On je odmah sebe deklaristo zašto živi. To je, to je današnji naš hal. Umre neko i onda te šalje, idi kupi nam to, idi kupi to, idi uzmi to, idi uzmi to. I na kraju kaže, idi uzmi abdest. Pa mu kaže, žematlija, a je sve gdje želja sam mu kupi, će, će se to prodajati. Znači, ljudima je vjera postala svemirski brod, nikako se ne mogu u njoj snaći. Pa se ne razumijemo, ne možemo se snaći običnim ibadetima. Uđeš u džaniju i kad pogledaš kako muslimani su pojedani u safojima, kako su njihovi međuljudski odnosi, Da ne govorimo onda kada izađemo iz džamije i vidimo da niko niskim. To je hal današnji muslimana. Kojima nema drugi. Daj ti meni kod. Evo kako ćeš ujediniti ove nacionalno predjeljene muslimane koji su koga kobajagi neki velike patriote. Tako što ova ima ovu keselju, ona ima onu keselju. Ne možeš i ujediniti i umet u globalu osim na islamu. I zato današnji muslimani, ako hoće izlaz iz ove situacije, za koju kaže Allah dželle šanuhu inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim neće Allah promijeniti stanje jednog naroda taj narod ne promijeni sam sebe znači mi moramo obožavati Allaha dželle šanuhu Mi moramo znati da nam je Allah dao din koji je riješio najbolje sve probleme u našem životu. Ali je ume ekmeltu lekom dine, kuma ekmeltu alekom ni'ameti, vola bitu lekom insame dina. Danas, na dana refatana, nam je Allah želešanu vjeru savršio i blagodati prema nama upotpunio. I jedino je zadovoljan nam isla vjera bude. I ovo je, znači, ono što svi u nas žalostivi. Znači, muslimani su danas u nezavidnom položaju. Jasno rečeno, zato što su okrenuli leđa Kur'an. Muslimani sutra, hvala Allahu Đelešanu, budi se Islam ponovo. I to je ono što raduje. Jeste da je ono sada na pojedincima. Ali kaže poslanik, ali salatu u salamu, Kako bilježi imam il Bukhari, bede el islamu gariba, o se jaudu gariba kema bede e. Na tuba lil guraba. Počeo islam pojedinačno. Sam pegamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali za kratko vreme džemat ja sa njim. Počeo ima islam pojedinačno. I završće se pojedinačno. Blago tim pojedincima. U drugom rivajetu kada opisiva poslanik ali sam, ko su ti pojedinci? Ovo je jako bitno da shvatimo. Kažu ashab, ashabi, menil guraba ja Rasulallah, a ko su garibi, o Allaho poslaniće. Da vidimo ko su te gurabije. Garibi, čudni ljudi. Svi nekako ono kad pusti ga, ne razumije. Ne razumije, nije, nije on se zašao u nevremenu prostoru. Ovo je područje šljive i rakije, a nije područje datule i deve. Hoće reći, ovo je vrijeme kome se islam mora prilagoditi. A nikako da se ovo vrijeme i goražne i područje i Bosna prilagodi islamu. Mi smo, po, mi smo pobucali pojmove ko se kome mora prilagoditi. I neki kažu, oni se kaže u buduće moraju nama prilagođavati, a ne mi njima. A mi kažemo, ljudi se moraju ne Bilalu prilagoditi, nego Islamu. Ne može se islam prilagođavati Bilalu, nego Bilal islamu. Pa imamo, znači, opis kod poslanika, ali se nam ti pojedinaca kaže Homo ledine yuslihune bima efsede nas. To su, kaže, pojedinci koji će popravljati ono što su ljudi zabrljali. Zato se kaže u prvom rivajetu, fatuba li zgorabat. Plago se tebi, Garizu. Plago se tebi, pojedincu, koji budeš razumio šta ti Allah objavio i kako treba da živiš. Ti si sada pojedinac. Ali od pojedinaca se pravi skupina. Kaže poslanik, ali je salatu wasalam, i to je radosna vijest za tebe i za mene. La se zalupa ifetu min ummetin. Neprestano će biti skupina u ome ummetu. Zahirine ala l-haq vidljiva na istini. Iz aviona i kamiona vidi da je čovjek na pravom putu, da hoće islam. Ne islam kako ga ti otumačiš, nego islam kakav je sam sebe protumačio. La je podruhom men hatelehu ala men halefehu hatta je'ti emru Allahi u ovom kedalik. I neće im naškoditi svi oni koji se sa njima ne budu slagali ili koji budu na sedru osvrdali dok ne dođe Allahova, Allahova pomoć. To je radosna vijest, ako si od takvi. Dalje kaže poslanik, kada je salatu wasalam, i vidimo znakove toga. Kaže, neće nastupiti sudnji dan, dok ne dođe, dok ne zavlada islam, dok ne uđe islam u svaku kuću. I to mi vidimo. Evo japanci krenuli prema islamu. Eno kinezi krenuli prema islamu. Eno astronom, astronomi rusi primaju islamu. Eno ga fratri popoli primaju islam. Eno ga doktori, inženjeri i stručnjaci, naučnjaci ulaze u Allahu skupinu. Kaže, uče islam u svaku kuću. Bila ona od čerpića ili zidan. I to mi vidimo. I zato kaže, muslimani sutra je pobjeda islama. I na kraju postavlja se jedno pitanje. Gdje si ti s tim pobjednicima ili učestvuješ li ti u toj pobjedi, šta si se ti uložio da dođe do prosperiteta Islama? To su pitanja na koja sebi trebaš dati odgovor. Ako ne budeš tijel ti, poslaće Allah drugi. Uputit će Allah Kineze i Japance, Italijane i Švircarce, Francuze i ostali, koji će ponijeti baklju Islama ali budi ljubomora prema svojoj vjeri. Budi ti onaj koji ćeš udariti temelje budućeg prosperiteta i slama na Dunjanuku. Kako bi generacije koje dođu, ako ti to ne budeš doživio, ti zahvalne u ljudskom domenu bile i činile dove za tvoj kaj koga si im ostavio. Zato, draga moja braćo, ovo je vjera pobjede. Ovo je vjera ponosa. Ovo je vjera svakog prosperiteta. S ovom vjerom samo se može ići naprijed. I o ovoj vjeri definitivno danas svi pričaju. Da je ovo staromodna vjera ili da je ovo prevaziđena vjera, ne bi se o tome pričalo. Pričali neko o onome vozu Čiri što je na, na čumu išao. Ne priča, sad se pričao o brzim vozovima, brzim avionima i kamionima, o tehničkim dostignućima. E tako se pričaju islamu, zato što on uvijek modern. A pogotovo još najmoderniji presudni dan, jer će ljudi ući u Allahu u vjeru, u skupinama. Zato molimo Allaha tabareke wa ta'ala da budemo pomagači Allahove vjere, da izlačimo pouke kako su živjeli prvi muslimani, da se ibretimo ome nezavidnom stanju u kome živimo i da kažemo nikako se sa situacijom, ideologijom koja se nudi ljudima ne slažemo dok ne bude na principima islama i da se radujemo radosnim vijestima koje je najavio poslanik Islama koji ne govori kohiru svome, nego je objava koja mu se dostavlja. A kulu kao li hada ustavljali u rekom festavke ruhu, innehu huval gafuru rahim, u ahiru da'wana, in ilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.